91.4 de l'FM. Molt bones, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 236 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. tanca el pim-pam-pum, pugem la persiana d'aquest espai de música combativa de Radio Trama que setmana rere setmana us porta el bo i millor de, de diversos estils i de la música combativa nova i no tan nova. Com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya als estudis de Radio Trama, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, a la meva banda dreta, el que no pot faltar mai, el mestre Tecles, el reverendo que ens ho toca tot d'allò més bé. Què dius, Riqui, com va? Com ha anat la setmana? Bé, bé, amb moltes ganes, també una setmana més. Avui a mi el dia que les màquines no em fallen, tio, estic content, tranquil, relaxat. O sigui, de conya avui, de conya. Hem arribat i tot anava com una seda. Molt bé, clar que sí. I a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, el que tira els temazarrànganos més suculents, més espaterrans, el que fa trontollar els ciments de Can Capablanca, el nostre Manolaco de Barberà. que dius, Manolo, com estàs? Què passa, penya? Bona tarda. Estic, la veritat, que bastant congelat, eh? O sigui, ha canviat el temps i estem aquí, Déu però ara crec que de seguida entrarem en, en una miqueta de calor, amb amb la música que portem. I tant que sí, ja. Ja ens escalfarem ja. I el que avui no ha pogut venir tampoc és el nostre company Eric, el que ens porta els llibres combatius més sucosos i el que porta informació i temes també d'allò més, més guapos. Amb ell li dediquem aquest programa, i li enviem una forta abraçada. Jo sóc l'Isma, que us dono la xapa de tant en quant. I res, sense masses dilacions, eh, direm que, que començarà aquesta edició 236, no sense abans recordar-vos que som un espai de música, bàsicament. Ens encanta tirar temes, ens encanta cercar i trobar temes de diferents estils, com poden ser el hip-hop, el punk rock o l'esca, i, que, i que barreja, barreja diferents estils, com hem dit, i que toca sobretot eh, temàtiques polítiques i socials. És música combativa, música alternativa i música reivindicativa. Eh, la, primera, la primera bala, per començar avui aquesta edició 236, ens la serveix ens safata el mestre Tecles, que dius, guapo, que, que ens portaràs per dir hola? Doncs mira, jo pensava que era una estrena, però no, el Manolo ja ho havia portat, això són els yeah. Protestango. Tango? Tango. El ah, tango, sí, el sí. pim-pam-pum. Sí, sí. Tango, el pim-pam-pum. <laughs> eh, el, és d'aquí Barcelona, però ja veureu que quan el sentiu, que home és, de, és argentí o, o per allí molt apropet. És una penya que fa, fa monòlegs, fa rap, beat, eh, efectes vocals. És un projecte. Sí, i tots els samplers que fan eh, són mesclats en viu, i amb, amb dramàtic, com ho diu això, amb dramàtiques melodies de punk. Ole, ole, que guai. Aquest l'he portat perquè per lo de la campanya del Casalet, de l'aniversari del desallotjament, s'estan fent diverses activitats, a, eh, no només a Terrassa mateix, sinó que... Arreu, sí, van, es fan cafetes van, i es fan... Sí, a diferents espais, i el següent serà a Can Vies, I, i hem lligat a, amb aquest home, el Protestango, i per això, venga, fem un altre tastet. Quin dia? Se sap? Eh, ja us ho, després us ho confirmo. Després ho confirmem Va. a l'agenda o sí. tant. I, bueno, això, el Protestango, pues, he triat la cançó del seu disc del 2012, Monólogos rapeados, el tema que es diu Rehenes de la Societat. Mm. that plastic, yeah. suena el puto despertador el lunes por la mañana cuando arranco para el laburo. Me cago en Dios y en todos los santos. Me levanto y me duele todo. ¿Qué querés? Si me pegué un fiestón. Acá estoy, hecho una mierda. Desayunando todo apurado para cumplir con mi misión. Mi misión de ser tarado. Salgo para la calle y vuelvo. Siempre me olvido algo. Vuelvo a salir y me apuro. Ya estoy llegando tarde. Empiezo a ver a otros dormidos, anestesiados como yo, entrenados, dominados como yo, sodomizados mentalmente como yo. Me apuro, me apuro y me apuro más para bajar las escaleras del querido transporte público, que de público no tiene nada, ya que hay que pagar y mucho. Por eso salto la valla. Me apuro, me apuro y me apuro más. Siento que viene el tren mientras veo las cámaras de la andén y escucho las órdenes del sistema que tortura mis oídos sin parar. Por eso es que no paro de pensar que todo esto va a reventar señores, lo estoy diciendo de todo corazón. Me parece que todo esto en algún momento va a reventar. favor, no es para menos, muchachos, es un campo de concentración. Presos de la mentira que nos hacen creer, estamos juntando mucho odio. Presos de la mentira que nos hacen creer, los vamos a vomitar, sí, a vomitar. Odio, rencor, culpa, dolor, se guarda, se come, se caga. Frustración, impotencia, qué olor a mierda que hay. Rehenes de la historia que nos cuesta el Estado, rehenes de la escoria del lujo y del confort, rehenes de la sociedad, estamos manipulados, los rehenes ambulantes. es una bomba. Explotadores hijos de puta, exprimen a la gente. Dictadores hijos de puta las leyes laborales. Hagas media jornada o jornada completa, tu vida es una mierda. Sos solo un número más. todo lo que hay que pagar, falta que nos cobren por respirar. Presos de la mentira que nos hacen creer, estamos juntando mucho odio y los vamos a vencer. Nuestra rabia se acumula, estamos hasta los huevos, nuestra bronca se rebalsa. Cuando explote, a ver qué pasa. Me gustaría hacer una película, casi que sería un documental de toda la mierda que se está juntando y que el sistema lo va a enterrar. pim-pam-pum, amb lletres ben compromeses. Déu-n'hi-do, ben guapa, eh? Sí, eh? cançó protesta en modo tango, eh? En modo tango. <laughs> Protest tango, no? Protest tango, clar, clar. <laughs> ben trobat. Grande, grande, molt bona, molt bona, Ricky. Espectacular per començar la, la primera bala que ha tirat el mestre Tecles. Ara em toca a mi, em sembla. Sí. Us porto una, una cançó convocatòria, ja veureu. És una cançó que es diu Chantaje. Chantaje és eh, una cançó dins la campanya Colze a Colze contra la repressió de les operacions Columna eh, Pandora, Pinyata i Pandora 2, no reculem, colze a colze, afrontem la repressió. Convocatòria indefallible, ineludible, el 28 d'abril a les 7 i mitja, Art de Triomf, tothom, tothom allà, obrim la caixa, que no s'ho perdi ningú. És un tema zarrangano, tot i que ja veureu que, cosa sonarà una mica rància, però la lletra no, la lletra és guapa, guapa, guapa. Fem costat a aquesta gent. mesa a firmar tengo que ir y del país yo no puedo salir. Es un chantaje de tribunales, judicializan nuestra vida así. Anda que vaya liada contra vuestra democracia. Jueces y fiscales hacen lo que quieren, pero ya estamos muy hartas. Castigan a la disidencia, que sepan no nos vamos a rendir. No nos achanta vuestra represión, ya sabíamos que esto era así. Contigo ves, siempre hay chantaje para existir. Ahora mis amigas las acusan de terroristas. nos tenéis esperando el juicio. Si os falta material os inventáis indicios. Sabes manipular bien con tu propaganda y tengo que avisarte si cambio de casa. Te dicen por ahí que nos vamos organizando, que estamos en todas partes y no podéis controlarlo. Queréis meternos miedo a ver si así nos callamos. Parece que olvidas que no aceptamos vuestro mando. ¿Para que seguir bailando a vuestro ritmo? Si con nuestra gente hacemos todo este ruido. Desobedezco para construir, no me dejo morir. Somos Big Family, bebé. ¿La patem? Digan a la disidencia, que sepan no nos vamos a rendir. No nos achanta vuestra represión. Ya sabíamos que esto es así. Contigo ves, siempre chantajes. No quiero un permiso para existir. Yo soy anarquista, Y acusa de terrorista puro puro, puro chantaje. chantaje, siempre es a su manera. Puro, puro chantaje. El 28 d'abril, a les 7 i mitja, Art de Triomf, totes eh, allà per aturar aquest puro chantaje. Bueno... Bueno, o sigui, la música no era el més espectacular del món, però... Però la lletra sí que era combativa. Sí, i, bueno, i, ja feia el fet. Clar, colze a colze contra colza, la repressió. I tant. Abans fora de micro dèiem, mm, facin el que facin, els hi posarem. I com tant. si volen fer, jo què sé, el que sigui. Sí. <laughs> Molt bé, més música combativa. Ara és el torn del Manolo, que comença eh, amb el seu primer tema. Amb què comences avui? Doncs mira, jo començo amb rap eh, combatiu i emancipatori des del Maresme lliure i tropical, amb el Xento, aquest raper que de vegades eh, col·labora amb el Zapato i Cordón de Sant Cugat, també. Mm. I porto un tema de fa poquet que es diu Vandals, que, que ja veureu. Enxufa. Enxufa. força, una dura moral no torca la forca amb els traïdors que es van corrompre. Vandals, que avui hem vingut a destrossar. Vandals, tot el que s'aixeca sobre nostra. Vandals, alteren el caos a la ciutat. Sota les caputxes negres, vandals s'amaguen. Vandals, que avui hem vingut a destrossar. Vandals, tot el que s'aixeca sobre nostra. Vandals, alteren el caos a la ciutat. Sota les caputxes negres, vandals s'amaguen. Jo, sento 2017. Ja, reggaetón combatido. Yeah. Yeah. Reggaetón combatido, eh? Y ven vos, y ven vos. Sí, a més li fica aquesta base de reggaeton, però després té un trosset així com de drum and bass. Sí, més acceleradet, ben guapa. Una mica pediascar, eh? Jo, jo en a directe mi... aquesta la fotria. Jo ja t'ho he dit fora de micro, de que guapa, sobre en català, pinta molt bé. Sí. Això anirà cap al film musical de Radio Terra segurament. Ben guapa, ben guapa la, la proposta, espectacular la proposta del mestre Manolo, com sempre, partirà, aquesta era la primera, d'aquí en endavant. Sí. Ja ho veureu. Agafeu-vos agafeu bé els cinturons. Tot de la terreta, no, de moment? Sí, de moment, sí, sí. sí. sí? Sí, bueno, el meu era mig argentí, però, sí. però és d'aquí. I ara porto també uns d'aquí, són els Homes Llúdriga. Olé. Olé. Ja han sonat, no?, aquí el sí, programa. Que ah, sí, però han tret nou, nou disc, no? Mm. Sí, mira, justament el que porto és això, és aquest tema que es diu Encara queda, perquè, però no, no queda gaire, <laughs> no queda gaire perquè surti aquest nou disc que surt, tenen posat a, a la web que surt a finals d'abril uh -huh. i ja hi som, a finals d'abril. Que salga ja. El disc aquest es dirà keep it, keep it llúdriga. <laughs> Mantente llúdriga, no? I, bueno, ja veureu, també és hip-hop amb força qualitat. M'estàs dient... M'estàs dient que estan fent créixer la familia? Jo volia trobar els originals homes lliures. Es per nosotros un plaer presentar directamente directament des de Palau Solità i Plegamans. Covid. No rendimos pleitesía ni por cortesía. Preferimos la cerveza fría, el colegueo nos guía, no hay jerarquía, sabía que esta vaina nos uniría. No entramos en competición, lo hacemos por diversión. Nunca busqué ser el campeón, no es el grupo revelación oficial. Eso es jerga militar, somos más de juerga ilimitada. a familia de ilegal. Smooth operators, la peña que me rodea, no postulea con ese y mis velas, el tiempo vuela. Ya distintas quintas, misma escuela, flipan con Bill Gates, Steve Jobs. Yo con Marvin Gaye, Pete Rock. Tú eres Steven Spielberg, yo Hitchcock, hipsters con peinados de Hitler en la disco. No es mi revolución si no puedo bailar. Respira, evoluciona, déjate llevar. No buscamos complacer al personal, porque esto suena elegante sin vestir frac. Amb una silueta perfectamente hidrodinámica Y las potes en membranas interdigitales aquests autèntics acròbates subacuáticos neven impulsant-se la cua a una... A es Voleu que fem uns discs plegats? Perquè se sent bona flaire quan estem a l'aire i tota la gent puja les mans i diu Ei, que no es oh. trenqui mai el vincle que hem creat. S'ha de fallar molt per tindre oportunitats i jo estic a merdama, el coll toca l'aigua, sempre realista, amb la vida no et salves. De les hòsties del camí que vas trobant, t'aixeques les següents està al caure, dura recompensa que espanta, com si no hi hagués demà, perquè s'ha d'intentar perquè un s'ha de trobar i jo sóc a prop on encara queda com si no hi hagués demà perquè s'ha d'intentar perquè un s'ha de trobar i hem perdut la por, s'ha acabat l'espera totes aquestes característiques li permeten ser un autèntic especialista en la captura de peixos, el seu principal aliment. Yeah pescant peixos a la costa, ostres, moluscos i llagostes. Tempestat idees quan és fosca. Des de Roses fins a Amposta. Oh, vaja, aquesta merda no s'assaja. Això és així tal com raja. Ei, som amants del sol i de la pluja, perquè també és necessari fer neteja. flow, eh? Ja ho deies, eh? de gran qualitat, eh? Són uns professionals de gran qualitat. <laughs> Dit així no té tanta credibilitat, però... <laughs> però, però sí. però sí, però sí. <laughs> No, no. Déu-n'hi-do. déu nhi déu estarem ahí eh, a veure si tenen aquest CD. A veure si... Clar, és que quan, quan me vaig preparar aquest avançament encara quedaven uns dies per arribar a finals d'abril i ara mm. la veritat és que podria ser... Em deia el Manolo que li sona que potser ja... Ara mateix ja ha sortit. Sí, eh? Bueno, Estarem no. atents pel proper programa. I tant, ho catarem, ho catarem de, de ben a prop. Mira, jo ara us porto una, una altra proposta. Comença aquesta segona ronda, seguim aquí al Pim Pam Pum, a l'edició 236. És una banda que li donarem la benvinguda perquè no han estat eh, mai aquí al Pim Pam Pum, són els Galtzagorriac. És una jove banda d'escapunk de Tafalla, Nafarroa, a Euskal Herria. Són el Julen, la, la Inice, la Neko, la Sier, l'Omar i el Joseba. Eh, és un tema que més no, no el fan sols ni soles, ho fan amb, amb la Mayurt, i, i, el, i el Miquel. És un tema del seu primer treball, que es diu Basoko Inuak, que va sortir aquest 2017 i és un tema que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, que per cert la tinc fora, que està de colònies i des d'aquí li envio tots els petonets possibles i més. I és un, és un tema guapíssim per començar a donar una miqueta de, de més ritme aquí a, al Pim Pam Pum, una miqueta de, de Ballaruca. És un tema que porta com a títol Irautza. Agintzian ah, borrokatu behar du Sistema honetan ezin bestekoa da irautza Jende asko egiten du Begiak etxita beste aldera Galtzagorriac, dedicada a la Noe molt especialment. Què us ha semblat? Molt bé, sí que, sí que hem començat amb el ritmillo una mica sí. més acceleradet. Eh? Ah. Sí, ha començat la, la ballaruca, eh? Està casant el tema. Sí, molt jarana, bé. Jarana, molt bé. Xop, xop. <laughs> molt bé, m'encanta que us encanti. Més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum, seguim els estudis de Trama. Ara és el torn del Manolo, que tira seu, la, la seva següent bala, la seva segona bala. Què, Manolo, sí, què ens portes? Jo segueixo amb la, amb la Sara Eve des d'Argentina, aquesta rapera que ja ha sonat un parell de vegades. I tant. Eh, normalment fa una barreja de, com de cúmbia, rap i així, eh, no? Sí. I porto un tema que he trobat que es diu Pucha, de l'àlbum Col·lectiu Vacío del 2015, que ja veureu que és una mica diferent. Que o sigui, va ella... Can el videoclip és molt guapo i surt ella cantant a, a una mani Olé. i, i va a trallón, O sigui, va que dient guai. coses a, com a trallón, bastant bé. Canvia una, una mica, mica el registre. Del... Sí, sortint Olé. una mica del to, uh, però, però molt bona, ja veureu.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 Triple també. pulmó, sí, sí, se <laughs> semblava que, que li entrava i li sortia l'aire a la mateixa vegada. <laughs> sí, sí. Retroalimentació. Doncs Brutal. sí, mireu-vos el vídeo perquè la tia va allà com a la mani caminant, no sé què, i va cantant i i ho, ho, veus, no? Com treu aquesta Empoderada. ràbia Mm. Empoderada. Sí, és el que anava, abans ho pensava, està enfadada. Quan sí, va sí. fer aquesta cançó estava enfadada, es nota. Sí, sí, sí. Molt bé, un canvi de registre de la Sara Eve que eh, ens ha encantat i que, i que bueno, ja, ja, ja ha passat més d'un cop aquí pel Pim Pam Pum, és un, és un referent en, en, el seu, en el seu estil I, tant. i la veritat és que la, les lletres no no, no, deixen, no, no passen mai desapercebudes. No, no, no, no fallen. No deixen mai indiferent a ningú. Molt bé, espectacular la cançó que ha tirat el, el Manolo. Arribem a l'equador del programa, és el Ricky qui tira el tercer tema, a l'equador musicalment parlant, encara queda molt. Doncs jo la setmana passada us vaig presentar les, la, el primer avançament del nou disc del Subversa. Sí, sí. error. Els vaig presentar, l'error, el vaig presentar com hip-hop en banda, però després de sentir aquesta segona cançó jo crec que ja això ho hem de jubilar i, i dir ja que són un grup de metal o de lo que sigui amb toques de hip-hop. Sí. Perquè... sí, sí, sí, estic d'acord. Sí. Estic d'acord que la música és molt, molt important en, en aquest grup i que ho fan de mil amors. És espectacular la feina que fan musicalment. I de fet ja ho parlàvem, no?, a l'anterior programa que tenia un regús a... Habeas corpus, corpus en la seva època inici mm. inicial. No? Sí, sí. I tant. Doncs ja veureu que aquest enemic públic d'aquest futur error, mm, brutal. Brutal. brutal. Vinga. Xitxa de la bona. Intercepta la senyal, Seguim. comunicant des de l'anonimat més radical on resistim. Fent gran esquerda, fluint per aquesta merda, venim desperta, som la veu del clandestí. Rimes de combat, distorsió i escracs directe al teu cap. El missatge indomable, un cop coordinat, l'odi desbordat, un atemptat. El crit del sabotatge, que som l'interferència, l'ingerència, la freqüència, dissidència sònica, delinqüència harmònica i valenta alerta. Estat d'emergència, trenquem el candau. go! Seguim fugint mentre el setge s'estreny Estem envoltats entre els murs d'aquest laberint Col·locats en posició de combat ha, Estem a punt, sortim del forat Aquí vivim propagant la veritat 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Supensa Enemy 4 Avança ràpid, corre, corre, no miris enrere, la gent crida, s'accelera, ens hem fugat ja cops de porra, camuflats entre la multitud de suadora i gorra, si arribem a aquella cantonada, no dormim a la masmorra, unes passes més després girem cap a l'esquerra. Cuidao, a baix, he dit a terra. Una mena de sirena sonen pilotes de goma que si miro cap endavant jo et cobreixo l'esquena. anem, no paris que ens segueixen els sicaris. Al costat dels llibertaris cremen els avals bancaris. No t'aturis a apuntar, la pedra a la mà. No frenis, no hi ha cap pregunta i llença-la passiva, bloca, pensa, somriure i seguim. I seguim insistint en que no ens deixin instint. Resistim fins a l'extrem, no ens amaguem, ens arrisquem, continuem amb el pas ferm, ara marxem, però tornarem. One, two, three, four. One, one. One, two, three, four. Sabotage! Enemy full Public espectacular, no? Vaya Sorpresa tremenda. Aquest error, tio, aquest error, que no és cap error aquest disc que està no, fent, no. mare meva. Té mazarrangano rere té mazarrangano, aquesta gent no saben fer altra cosa, no, impressionante. No. Ritme Rage Against the Machine, sí, sí, absolutament, sí, eh? eh, Absolutament. Aquest baix tan marcat, així. Totalment i absoluta. Que guapa. Que guapa. Sí, sí, l'hem gaudit aquí a Saco Paco, espectacular. Ens hem quedat una mica tasturats i esturades. Esperem que allà on estigueu i ens esteu escoltant us hagi agradat tant com, com aquí a Can Capa, perquè la veritat és que ha tirat un tema zarrangano que serà molt, molt difícil de, de, no, de superar. No, no, no, tu fot-li canya que... Sí, mira, bueno, li foto canya amb, amb una altra troballa nova. M'he avançat una mica amb la canyuqui jo. No, ah, bueno, vale, vale. ja ho ah. veurem. Ah. No, en, en realitat no. D'aquí en endavant tot serà pujada o baixada, depèn de com tu miris. Arribant, arribant a l'Equador, com dèiem abans, eh, és el torn ara que passin pel pim-pam-pum els Icarians, que és un grup eh, poble noví de punk rock i ska. Eh, són el Nil a la bateria, el Max al teclat, el Marc a la trompeta, el Denis al trombó i l'Adrià al baix, el Gorka i el, i el Guillem a les guitarres i a la veu. És un temazo eh, extret de l'LP Ales d'aquest 2017 dels Icarians i que porta com a títol Icària. Guapa, guapa. Com les fulles grises mortes volem en cercles marcats en el fred humit d'hivern Joves sense patrimoni, sense rumb voltant pel barri, potser només era un somni construir una realitat. Joves sense patrimoni i un futur demolidor i amb la sang bullint la teva Serà una nit d'estiu, compartirem en realitat les llavors de tot un somni, la tardor no arribarà. I eh, serà Icarians, des de Poble Nou, amb aquest punt rock i ska, què us ha semblat? De unidó apuntant maneres, no? Deies apuntant, que són jovenets sí, i Sí, penya jove, amb moltes ganes i, i que, i que tenen, temes, tenen temes, la veritat, que valen molt la pena. Aquest és un, però no, no és l'únic. No serà la darrera vegada que passin pel pim-pam-pum, perquè són, la veritat és que... Tenen un aire a clàssics del sí. rock català. Eh? No... Sí, bueno, molt catalans i, i, amb, i amb aquest punk rock ska molt, molt elaborat, les veus ben posades i la música ben feta. La veritat és que lletres combatives, això sí, això és signe d'identitat dels Icarians i ja us dic que no serà la, la darrera vegada que vinguin aquí. Des d'aquí els felicitem per la feina ben feta, des d'aquest Ales d'aquest 2017. Seguim endavant. Molt bé. I tu doncs què, Manolo? En doncs, què segueixes? Sem em sembla que faré un petit canvi de registre perquè porto... Pel nom ho hauria jurat. <laughs> Sí, però no, no, no cap a la puncarrada, sinó cap al punk folk. Ah, olé. Però un, un punk folk així curiós són els Bestiario, que ja els vaig portar en una altra ocasió, aquell tema era el de l'Oi Polissei, i ara es porto el primer homònim de la, de la tarda nit. Que no serà, que no serà l'últim, eh? De l'àlbum Este Infierno porto el primer tema que es diu Este Infierno i com deia és punk folk, que ells diuen que és eh, música incendiària per al deleite de pàries i desposeïdos des de, <laughs> des de Bogotà a Colòmbia. Ah, que ja saltes, eh? Sí, Això no ho havies dit, mica, eh? tio, és que ja... Ja, ja, ja, ja... Bueno, portava més de dos eh. cançons ja, tio. que... <laughs> doncs sí, això, el bestiario ja veureu que té un toque ben curiós. Des d'Amèrica Llatina. Molt bé, continua el pim-pam-pum, continua aquesta edició 236 del programa de música combativa de Radio Trama. Continuem en directe dels estudis de Can Capablanca. Uh, comencem a reblar el clau. Hem passat ja abastament bastament l'equador d'aquest programa i començaran a arribar les guitarres i les puncarrades màximes. Ricky, què? No em deixis anar en mal lloc i em dius que em portes un hip-hop. Arriben o no? Arriben, arriben. <laughs> Mira, és aquella... Ja sabia jo. És aquella secció clàssica que durarà uns quants dies encara, d'allò del casalet, no? de les cançons que tenien preparades la gent del casalet. Sí, i, no van, sí, sí. I, no... I com ens agrada. Us agrada, eh? Clar que sí, perquè són tot cançons de, de grups de ter... Bueno, no, mira, aquest no és de Terrassa, ara que m'hi fixo. Però bueno, eren o de Terrassa o que tinguessin a veure amb, són... amb ocupació. En aquest cas són de Madrid, són els Andanada 7. Oh. Bé, eh? Aquesta la tenia jo a la recàmera pel, pel programa del Casalet, també. Sí? sí. Ostres, doncs pues mira... Quasi, quasi. <laughs> quasi. I surt avui, clar que sí. Pues res, andanada 7, ocupació i no fa falta dir res més, només disculpeu potser pel so una mica arcaic. No, no, no, no. Es fa el que es que pot. Que no ens disculpin, que ja és així. Segur que us agrada. has quedat ben a gust, eh? Joder. Jo veig que el so és noventero. Jo no sé vosaltres que escolteu, però jo, deixeu-me que us digui que adoro la quarta ronda del Pim Pam Pum. Sempre és igual. Després de l'agenda ja comencen les guitarres, comencen les puncarrades, comencem a aixecar crestes i això I és, és un, més el perfil, és un gozo i deleite. El perfil que predomina el Tim Pam Pum, no? Tema sarranga, no? Que t'has marcat. Home, sigui... aquesta era una molt mítica, eh? Fins i tot per, per acabar un programa... No, no, o sigui, jo, jo encara me'n faig creus de, de com, com ha tirat aquest tema <laughs> sarranga no? brutalíssim. O sigui, clar, ara, ara, ara s'ha de continuar, eh, tio, però... Bueno. En, entre el so añejo, que ja, ja molava, i el tupa la tupa que portaven, la lleta combativa, etc etc. Era una eh. cançó per fotre-la més cap al final, però ja veureu que les dos que porto són avui són nostàlgia personal i, ja. hi havien d'estar. Tot, tot arribarà, tot clar arribarà. Que sí, clar que sí. Però tu ara portes uns que, que els vaig portar jo fa, fa quatre dies sí. i van triomfar bastant. Eh? Van triomfar bastant i vam parlar, de fet vam parlar d'aquesta cançó perquè va sortir el tema del PP i la usa aquesta ah, Ciutadans. Sí, Ciutadans ah. sí, i PP. Sí, sí ja, ja, ja veureu. Són els Groggy Rude i és, és una cançó que efectivament en vam parlar la setmana passada que també van sonar. Són aquest trio de punk rock intranquil des de, des de Tarragona amb el, amb el Simon al baix i a les veus, són un trio, eh? només són tres, el Simon al baix i a les veus, l'Ignasi a la guitarra i a la segona les veus, i el Marc a la bateria i a les veus emotives, que això m'ha fet molta gràcia. <laughs> si, si sentiu veus emotives, és en Marc, vale? <laughs> Boníssims. No, no, fan, fan molta patxoca, la veritat és que fan molta patxoca, van, van molt esbarats, i és una cançó del 2016, de la, de la seva demo, que parla de la gentussa aquesta de Ciutadans i el Partit Popular. I es diu això, Ciutadans Populars. PP i Ciutadans la mateixa escòria són. La mare que els va parir. Aquesta va per l'Esperanza Aguirre, no? Sí, que se'n vagi ben bé a la merda, bàsicament. Aquesta ja havia dimitit no sé quantes vegades, aquesta que, que ja no torni. Aquesta serà o no? I que no vuelvan més, clar que sí. Bueno, amb tota la ràbia dels Grogui Rude, aquests ciutadans populars, des de la demo del 2016, quina patxoca que fan els Grogui Rude. Quin, quin filó hem pillat amb aquesta Sí, eh? Molt sí, bé, sí. molt bé. Molt bona gent i des de Tarragona, bueno, la veritat és que fa, fa molta patxoca i, i ens encanta, ens encanta portar aquest tipus de música nostra, música combativa, música que es caga en els nostres enemics, perquè és així, i en les, i en les nostres enemigues. Seguim al Pim Pam Pum, segueix aquesta edició 236, anem ja molt, molt esbarades, comencem, comencem a arribar al tram final del programa, encara per això el, el Manolo tirarà la seva quarta bala, Mira, sí, segueixo per Amèrica Llatina. Ara yeah. a Costa Rica són la milícia, perquè jo ho dic així perquè tenen una X allà, ara amb el Riqui comentava així. Com ho deuen dir ells? Com ho, sí, no sé milícia, com... milícia. Jo li dic la, la milícia. Us porto el segon homònim de la tarda, que eh, de l'àlbum... Com hi vas, eh? Sí. De l'àlbum Esca Calle i Memòria el 2011 us porto l'homònim Esca Calle i Memòria, una miqueta d'Esca Corea ja per la vena. Homònimament parlant. Thank <laughs> you. I això que acabeu d'escoltar en el moment que apareix el mestre Paisser, el nostre amic Pallí, el Xavi de Sabadell, que dius Xavi Bonic, com estàs? Bona tarda, com va família, com esteu? Bé, bé, bé, aquí estem fent un programazo, esperem que us estigui agradant, esperem que ara que t'incorporis eh, gaudeixis com estem gaudint nosaltres aquí. Com ho tenim això, fa pujada o fa baixada de moment? Eh, estem en el tram ah, final del programa però anant, encara ens queden més temes, eh? encara tirarem bona música. Arribo el bon moment doncs, vinga Arribes, arribes en el millor moment, com sempre. Molt bé, guapo. Home, ara el Manolo s'acaba de tirar un... una escaquejada aquí. Brutal. Ben guapa, eh? Sí, ben guapa, ballaruca bon aquí al pim-pam-pum. Sí, sí, de fet el Palli l'estava escoltant i ha dit s'acaba, entro. <laughs> I l'ha clavat prou, eh? Just. <laughs> Molt guapa, Manolo, eh? La veritat és que aquest escacore d'Amèrica Llatina, com sí, sempre, això no... Això, això no falla. La veritat no. és que si, si, no hi sigui, si no hi sigués el pim-pam-pum, ho trobaríem a faltar. Sí. Ja saps que sí. <laughs> Segueix el pim-pam-pum, segueix l'edició 236, és el torn de, del Riqui que enceta la penúltima ronda ja. Cinquena bala. Mira, deixa'm dir que l'altre dia em va donar un atac de nostàlgia i em vaig ficar a escoltar grups de, de sarda. Vaig començar a Matraco, després ja ho veureu que vaig continuar amb malestar social. Com està sarda, eh? Ai, ai sarda, ai sarda. Ai, Com sarda. està sarda, tu? Aquests dos grups estan paradillos, en el que referen a treure discos, no, no són molt prolífics últimament, però a l'any 2010, ja fa, ja fa uns dies, van treure, aquests Atraco Man Armada, van treure uh. un discàs, el, el futuro serà negro, Igual com tu, Isma, que vas estar buscant allí de Piperra i d'altres grups... Quina no havia sonat? Quina no havia sonat? Doncs pues jo he vist que dels Atraco Man Armada no havia sonat Les paredes no callaran, un tema que parla de, de, sobre les pintades, no? De, mm -hmm Sí, fas cara, Isma, que potser sí que ha sonat, però jo ho he buscat i no, no No sé, allí. no sé. Bueno, si, si havia sonat, tornaran a sonar perquè val molt la pena. Au. Chicha de la bona. repàs a les pintades mítiques que podem trobar a les parets de qualsevol barri o de qualsevol poble, no? Tema zarranga, no?, de, del en tota norma. La veritat és que te la tenies ahir com un guardadeta, no havies dit gaire, però... Bueno, me les he bon guardat cap, a, cap al final. Bon caviar, i segueixo amb el dubte de si havia sonat o no, però bueno, ja, ja ho esbrinarem. Ja. <laughs> això, això ja ho trobarem. Però... És molt probable perquè li van fer un bon repàs al sí. disc, però jo ho he mirat i no m'hi sortia i llavors he dit, Pues, palante. sí. <laughs> sí, sí, de fet, I... per, les, per les que ens escolteu, si no ho sabeu, cada cop que diem això de si ha sonat o no sobre una investigació i tenim aquí una pila d'arxius eh, <laughs> de cançons de si han sonat, de si me l'has trepitjat, de si no, que, bueno, que ens arriba... Clar, perquè segur... guardem els MP3 en carpetes de sí. tot el que ha anat sonant ho i llavors ho podem, eh? ho podem mirar. I tant. Sí. I tant. I, Tenim un... ens agrada no repetir, tot i que no passa res si repetim, Exactament. però ens agrada no repetir. Exactament. <laughs> A vegades si repeteixes no passa res, no? El, no. Com el Comitè d'Afers Interns estudiarà eh, aquesta crisi diplomàtica que ens hem trobat aquí al sí. Pim Pam Pum. Tenim, tenim una afer interna aquí al Pim Pam Pum que hem de tirar endavant com passa a Cerdanyola, que tenen una fe interna així important amb, amb <laughs> l'Ajuntament i aquestes coses, s'ha de tirar endavant, a veure què faran. Molt bé, mireu, seguim amb més música combativa. Deixem... tiraràs ben endavant, això. Sí, no? jo tiraré ben endavant, porto ja xitxa de la bona, porto caviaret també com, com tu portaves amb els atracos, són els frenètic, aquest trio de, de punk rock de a Euskal Herria, amb el Fonta al baix i a la veu, el Gorka a la guitarra i Eneko Bataka. Eneko Bataka, <laughs> aquest, benvingut. A, a, aquest és el concepte. Benvingut, company. Un altre cop tenim aquí un altre component d'un grup que porta la bateria i es diu Eneko. Ens encanta quan passa això, no sabem per què encara, és un, és un misteri també, no, no sabem per què passa, però si es diu Eneko Bataka és que la cosa anirà fluida i anirà <laughs> finita és la secció Eneco Bataca. No? Sí, a, a més és doble secció perquè és Eneco Bataca homònimament parlant. <laughs> homònimament parlant, us diré que, que és un tema que es diu Guillotina, del seu primer CD Guillotina, que és del 2015, i que ja veureu que farà pujar el pa.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 <laughs> Sí, Eneco va fort a la bataca, eh? Eneco va fort a la bataca. Això va ser per una, per una confusió o algun... Va haver un dia que va haver un lío i, eh, amb l'Eneco Bataca. Sí. I se'ns va quedar gravat i llavors sempre que, que ha tornat eh, un Eneco Bataca pues ens en recordava. Ho celebrem. I ara ja és tota una institució. Ho celebrem aquí amb uns, amb uns quintos i uns mais. Bueno, és, és, és fa goig, fa goig. Aquest pim-pam-pum fa goig. Seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 236. Ara sí que arribem al tram final del programa, però abans el Manolo tirarà el seu cinquè tema després d'això que t'has tirat és ben difícil, llavors no, no ho puc no. fer d'una altra manera que Venim des de, de tu, no. des de Colòmbia no es podia fer d'una altra manera per estar una mica a l'altura d'això que t'has tirat, Isma. Són, és punt hardcore amb els yeah. Resplendor, no és la peli, no és el llibre, és el grup de Colòmbia, punt hardcore. Uh, i porto un tema que es diu Canción de Redención de l'àlbum La oh. Imperturbable Libertat d'un Sueño, ah, un títol molt poètic que si li doneu un parell de voltes té molt de sentit. Uh, <laughs> I a veure, a veure com està això. fum li fum li Catacum! Despentinada màxima, no? Per molt menys del que ha fet aquest xaval, més d'un i més d'una s'ha rebentat el coll, tio. Sí, sí. bueno, no sé. No sé com aguanten un eh, Ja porta dos programes seguits que ens tira un despeine sense avisar. Sense avisar, tio. O sigui, brutal, tremenda, impressionant, sí. espectacular, tio. Jo, I... jo ja no sé com qualificar-te, tio. tot al principi em, em preguntava si tenia alguna que veure amb, amb Bob Marley. No, sí, amb Bob Marley, però no, amb, amb el Redemption Song, perquè es diu cançó, sí, sí. Canción de Redención, i, i no, no tant per l'estil, que això ja es no, veia no, venir que no, i després s'ha corroborat abastament amb, amb les veus i les músiques que mm. has deixat anar. Bueno, I eh, bueno, la lletra, si algú, si algú aconsegueix saber si té alguna a veure a nivell de lletra amb la de Bob Marley, pues que ens ho digui. Que ens ho digui. Si, en ten, si en ten un carajo d'això que acabes de llançar, doncs que ens ho digui. Perquè... Sí. Mm. Això és la gràcia és adquirir el, el CD original i resar perquè hagi les lletres <laughs> a dins. sí. el, ah, i, I el pitjor també és pensar que són d'Amèrica Llatina, que són colombians i que per tant hauríem d'entendre el que saps dir, perquè castellà, Clar. més o menys, sabem, no? Sí bueno, és, és, bueno, és, ben bueno. bé que, que has obert la, la, la porta sí, al despeine màxim sí. i ens has deixat aquí bastant estabornits. Encara estem agafant la taula, Isma, <laughs> els ordinadors i tot plegat perquè Isma, no caigui. A, a tu et deia que després del, com es deien, el frenètic, Sí. Que, que, no sabria com fer-ho i, i ara em toca a mi, saps? <laughs> és que ets un cabron, Manolo. Manolaco de Barberà, ets un cabron, deixa'm mho que t'ho digui, tio. Mm, se m'ha oblidat, tio. No, no sé què posar, ah, ho deia així el xaval com amb un to d'inseguretat, bueno. d'inseguretat, i agafa i, i fot, com es deien aquests angelets? El resplendor. El resplendor, no, sense, resplendor. sense el, sí, el... Resplendor. Resplendor, resplandor, com, mm. com el llibre de, de Stephen King, no? Sí. Déu-n'hi-do, déu nhi déu com, com te l'has deixat anar. La imperturbable libertat de un sueño. Ara, <laughs> ara. Oh. Així és, així és. Així és. Molt bé. Atenció que acaba de posar el punt nostàlgic i poètic al mestre Palli. Així amb un to que Lovecraft. Sí, sí, així és. Així ens agrada. Va, que això fa molta baixada, encara que a la Bea no li agradi, però fa, fa molta baixada. Arribem al final del programa, comença la darrera bala ja. He buidat el cargador ja, companys, amb això que em tiraré ara. I és amb la secció nostàlgia aquesta que em va pillar l'altre dia, que després dels Atraco a Armada havien de venir els Malestar Social. També és un disc del 2010, però editat el 2011, he vist. Mm -hmm. bueno, estan fets al mateix temps, però editats en moments diferents. És el nostre crit. Yeah. I he triat un tema que també pot ser sonar perquè els discos d'Atraco i de Malestar Social ens els fulminem aquí... Tant de bo. Tal com arriben. Però bueno, he triat el tema La Tempesta. Aupa, malestar, clar que sí. Una cançó que ja ens la podríem haver dedicat a nosaltres mateixos també, que parla de, una mica així de el per què no? de fer música, compartir-la... Autèntics miners és el que som, no? Abans ho dèiem fora de micro, buscant allò que gairebé no existeix, allà on sigui i quan sigui, sempre intentant buscar la peça millor de música comativa per oferir-vos la setmana rere setmana. Ai, que això s'acaba, Isma. Que això s'acaba, sí. Aquesta edició 236 arriba a la seva fi perquè tot el que comença acaba i... I, I s'acaba bueno, molt bé, no? I s'acaba molt bé. S'acaba amb un parell de temes zarranganos que ja sabeu que per acabar sempre ens deixem el, el bo i millor. Sempre volem deixar la darrera bala com la, com la, més, la més forta o la més important Mira, jo us porto una, per acabar aquesta edició, la, la meva darrera bala és una dels català, que abans n'hem parlat, la mítica banda de Barcelona, amb el Roger a la bataca, el Jorgito al baix, el Manel a la guitarra, el Pep al salchichón, que així ho diuen ells, el salchichón, el Pitu i el Quique a les veus i el Jordi als coros. Eh, és un tema que dediquem especialment a tota la, la xusma de la bòfia, a tota la pasma fastigosa que ens reprimeix i, i ens ve a casa de tenir, com amb el tema del cas Pandora, que, que abans en el primer tema ha sonat una, una cançó per, per la gent que s'ho està currant. És una cançó que s'extreu del Fent d'aquí, que compleix farà 30 anys i que per això faran un bolazo al Barna en Roll i que està feta, el Fent d'aquí és, és un assaig gravat el 12 de gener del 1987 i porta un tema, com dèiem, contra, contra, la, baf, contra la bòfia fastigosa que es diu Perdó Legal. I tu amb què cagaves? Doncs Manolaco. Doncs mireu, jo acabaré amb una, amb una efemèride perquè ahir 26 d'abril va ser el 70è aniversari del bombardeig de, de Guernica a mans de la Legió Cóndor de la, de la Luftwaffe alemanya. Ah, I res, tot i que mm, això, no? com que Franco mai va reconèixer aquest bombardeig perquè deia que, era, que ho havien fet els, els republicans, havien cremat Guernica com amb una política de, de terra cremada i així, i, bueno, en commemoració d'això, els Cortatu, aquesta banda que ens agrada tant aquí al Pim Pam Pum, eh, porto un tema yeah. que es diu Guernica 3787 del Colpes Colpes del 88 per acabar avui... Com acabeu, eh? No podíem, no podíem trobar un millor final. Sí. És català i corta tu. Espectacular. Bueno, Bueno, com sempre diem, penya, és, és un plaer que ens escolteu cada, cada vegada. Ens la trobarem eh, properament en una nova edició del Pim Pam Pum. En farem eh, 167 i segurament serà una mica especial. Ahir, ahir ho deixem caure. <laughs> perquè, bueno, no, ho diem, no? Ho, diem? ho podem dir. Ho podem, ho podem dir. dir. Segurament sí, no, segurament no. ens ho han proposat i estem encantades que el Resilència vinguin aquí a fer una, una entrevista i potser alguna coseta més. Així que tindrem el Resilència, aquesta banda de hip-hop catalana, Eh, aquí al Pim Pam Pum per fer l'edició 237 i bueno, amb aquests dos temazos que us hem anunciat acabem aquesta edició. No sé si algú vol afegir alguna cosa, companys. Res, que un plaer. Un plaer, clar que sí. Un plaer, com sempre. Una abraçada, Eric, que sabem que ens estàs escoltant en directe. I tant, i tant. Que vinguis ben aviat, Eric. Que vindrà, vindrà, ho ha confirmat que vindrà... Per residència vindrà? Sí, yeah, clar que sí. Encantats, sí. com sempre. Molt bé, família. Fins aquí la edició 136 del Pim Pam Pum. Com sempre diem, ens trobem... A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.